Umetujia kwa kheri mwezi mwema wa imani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karibuni kwenye kipindi kipya Hamasatul Khair, minongono ya kheri. Minongono ni maneno yanayozungumza kwa siri, tumeyakusudia hivyo kwa kuwa yana kheri nyingi na yana mambo mengi mazuri ambayo anastahiki kuyasikiliza na kufaidika nayo kila mwanadamu, wala sio mwislamu peke yake. Minongono hii ya kheri ni herufu zenye kuhisabika, au kwa lugha nyingine ni maneno machache yenye madakika machache bila ya kukuchosha, lakini twalenga kujenga imani yako, kubadilisha fikra zako, kufikiria vizuri, yani kukuza kipaji chako cha maarifa na hata kuhamasisha yani nafsi yako uweze kufanya kheri. Umma wetu leo una haja sana ya kuweza kupewa yale ambayo yataweza kuregesha imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adunia tunaoishi, ulimwengu tunaoishi leo taghat, yani umefinika wanadamu kwa madiyat, kutokana na mapambo yake na starehe zake. Fadunia mataa dunia ni starehe. Starehe hii haifai mwanadamu ighilibu na kukumbuka akhira yake, ambapo ndipo penye starehe za kiuhakika na milele. Lakini maal asafi shadid, dunia imemghilibu mwanadamu kiasi cha kwamba akhira ameipa mgongo na hata haikumbuki. Muulize Muislamu wa leo, katika itikadi yake utaipata ina kasoro, katika ibada zake utapata mapungufu, katika akhlaq zake utapata yana mapungufu. Tunataka kuwaregesha Waislamu sisi wenyewe sote pamoja na wenzetu na Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu katika njia iliyokuwa sawa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitia hii minong'ono ya kheri, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Karibuni wa jazakumullah khairu. Sallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com شكور